alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulillah ammo ba'd birinchi mavlu qiroatimizning to'rtinchi darsimiz addasur robiy bu ham biz yuqorida aytib o'tgandik ikki xil eroblanadi mubtadosi addarsur robiy bo'lib xabari hazibda allazi yalihi yoki ma yalihi yoki addarsu robiu xabar bo'lib mubtadosi hazifda allazi nabdau bihi avvalgi birinchi dars kabi bo'ladi biz mubtado qachon oldin o'tishligi vojiblik haqida bayon qilib o'tayotgan edik biz avvalgi darslarimizda beshtasini aytib o'tgandik mana shulardan yana beshtasini bugun zikr qilib o'tamiz inshaalloh mubtadoning muqaddam bo'lishligi oldin kelishligi vojiblaridan yana oltinchisi mubtado shart ma'nosini o'z ichiga olib qolsa shart ya'ni go'yo shartni quvvatida bo'lib qolsa misol alladi yashtahidu falahul jaizatu alladi yashtahidu ishtihod qiladigan tirishadigan kishi uchun al joiza mukofot bor desak mana bu o'rinda go'yo mana shu alladi yashtahidu falahul jaizatu kalimamiz shartiya bilan quvvatda teng bo'lib qoladi go'yo man yashtahid falahul jaizatu degan kalima bilan ikkalasi kuch teng bo'lib qoladi alladi yashtahid asli bu yerda shartiyalar yo'q ismi shart fe'li shart bu degan gaplar yo'q lekin ma'noda shartiyatni ko'tarib qolyapti go'yo ma'noda man yashtahid falahul jaizatu degan gapni olib qolyapti allazi yashtahidu harakat qiladigan kishi falahul jaizatu u uchun mukofot bor degani man yashtahid kim ishtihod qilsa falahul jaizatu unga mukofot bor degan quvvatda bo'lib qolganligi uchun shartiyat quvvatida bo'lib qolganligi uchun mubtado oldinga o'tadi buni talabi shu shuning uchun falahul joizotida shartiyatga javobi shartga fo kirgani kabi bunga ham fo kiradi allada yashtahidu falahuda fo kirib keladi bunga ham yettinchisi xabarimiz amr yoki rajo kabi talabni bildirsa bir narsani talab qilishini bildirib kelsa xabarimiz shunda mubtado albatta oldinga o'tadi assolatu ihfazha misol assolatu ihfaza ihfaz fil amr bo'ldi amrlar doim talabni bildiradi rajolar ham talabni bildiradi misol shunda talabni bildirib qolgan xabar keldimi albatta mubtado oldin turadi sakkizinchimiz zamiri shan mubtadomiz zamir shan bo'lib qolsa undan kelgan xabarimiz zamir shanga xabar bo'lsa shunda mubtado zamir shanimiz oldin o'tadi zamir shan deb bir zamir borki oldinga qayta olmaydi zamirlar doim oldinga qaytadi oldinda qanaqa zohir ism kelgan bo'lsa zamirlar zohir ismga qaytadi biz mana oldingi takiblarda aytdik eroblarda javozan dedik taqdiru huva yaudu alal muallim ala man demak zohir turganga zamir qaytyapti shunda bir zamir kelib qoladiki undan oldin hech narsa yo'q shu zamir bilan boshlanib qoldi zamirni qaytaydigan zohir joyi yo'q bo'lsa zamir shan deyiladi ya'ni zamir o'zi bilan o'zi ovora bo'ldi uni qaytadigan joyi yo'q degani bunga misol qul huvallohu ahad huvallohu ahad misol huva mubtado huvallohu huvani qayerga qaytaramiz qaytadigan joyi yo'q buni endi tasir ilmida kofirlarni bergan savollariga seni ilohing nima u u nimadan yaralgan tillomi kumushmi hokazolar degan gaplarga huvallohu go'yo o'shanga qaytgan deyiladi lekin erob qoidasida oldinda hech narsa o'tmaganligi uchun nahushunoslarning aksari huvani zamir shan deydi ya'ni hech yoqqa qaytmaydigan zamir bu deydi va mubtado bu ollohu mubtado ahadum xabari bo'lib mubtado xabar bo'lib huvaga xabar bo'ldi shunday o'rinda ya'ni xabarimiz zamiri shanga huva zamir shanga xabar bo'lib qolgan vaqtida zamir shon albatta oldin o'tadi to'qqizinchisi xabarimiz mubtado xabar bo'ladida mubtadoga xabar bo'lib qoladi ya'ni mubtado birinchi o'tadi ikkinchi yana mubtado va xabar bo'ladida mubtado xabarni jami oldingi o'tgan mubtadoga xabar bo'lib qoladi mana bu o'rinda ham mubtado oldinga o'tadi misol o'zimizda darsimizda ham misol o'tadi bu inshaalloh mahada firrofi deganda bizni bugungi darsimizda mahada firrofi shunga o'xshashroq ma xabar muqaddam hada mubtado muahhar bo'lib mubtado bo'ldi firrofi xabar bo'ldi xabar muqaddam mubtado muoxar bo'lib alohida mubtado bo'ladi ferrofiy unga xabar bo'ladi yuqorida lekin biz endi mubtado xabarni o'zini keltirsak misol kalamiy qiyomul layli sharaful mo'mini misol kalamiy meni kalomim kechqurunni qoyim qilishlik mo'minning sharafidir bu gap meni kalomim deyapti kalamiy izofa bo'lib mubtado bo'ldi mubtado bo'ldi qiyomul layli mubtado sharaful mo'mini xabari bo'lib mubtado xabar bo'lib kalamiga xabar bo'ldi ikkalasi mana shunday o'rinda mubtadomiz kalomiy mubtadomiz albatta oldin keladi ya'ni aytilmaydiki qiyomul layli sharful mo'mini kalamiy deyilmaydi kalamiy oldinda o'tadi mana bu to'qqizinchi qoida bilan sakkizinchi qoidani farqi sakkizinchi qoidada zamir shan deyildi sakkizinchi qoidada ham mubtado xabar bo'lib huvaga xabar bo'ladi keyinda ham qiyomul leyli sharaful mumini bo'lib kalomiga mubtada xabar bo'lib kalomiga xabar bo'ldi bundagi farq ikkalasidagi farq yuqorida zamir shan edi pastda esa kalomiy u ochiq zohir kelayotgan kalomlar farq shunda o'ninchimiz xabarga zoyda bo kirib qolsa xabarga shunda mubtada oldin turadi xabarga bo kirib qoladi u bo zoyda bo'ladi ma anta bi mu'minin lana oma anta anta bi mu'minin demak xabarga be kirdi Mustadoga hech narsa kirmas shunda vama bi mu'minin lana anta deilmaydi. albatta anta oldinga o'tishi kerak chunki xabarga bo kirib qoldi bugun yana darsimizni davom ettiramiz inshaalloh aynal kitabu aynal kitabu bir marta aytib o'tamiz aynani keyingilariga xabar muqaddam mubtada muharrifga ketaveramiz أين اسم istifom mabniyun ala al fathi fi mahalli nasbi nasb o'rinda bo'ldi fathaga mabni bo'ldi zarfu makan aynalar doim zarf makondir mutaalliqun bi xabarin muqaddamin mahzufin hazf qilingan xabar muqaddamga mutaalliq bo'ldi li mubtada muaxarin bu xabarimiz mubtada muaxarga xabar muqaddam bo'lgan edi taqdiruhu mavjudun uning taqdiri mavjud ya'ni ayna mutalig'i mavjud unga bo'lib xabar bo'ldi al kitabu mubtadai muoxir bo'ldi al kitabu ala maktabil muallimi al kitabu mubtado ala maktabil muallimi xabari kitabu ismun marfuun alomat rafi addomatu zohira mubtadoun ala maktabil muallimi ala harfi jar buni ham bir marta aytamiz keyingilariga qisqalashtirib ketamiz ala harfi jar مبني على السكون لا محل له من الإعراب يجر اسم الظاهر والضمير مكتبي مجرور علامة جره الكسرة متعلقه بخبر مقدم تقديره موجود yoki koinun koinun mavjudun bo'ladi demak ala maktabi jor majrur mutallig'i hazb bo'lgan xabarga taalluqli bo'ldi u xabar mavjudun yoki koinun edi al muallimi va maktabi majrur bo'ldi va mudofun bo'ladi al muallimi mudofun ilay demak al muallimi majrurun alomati jarrihi al kasati zohira bu ham majrur bo'ldi jar alomati och turga kasladir val idofatu idofatun lomiyatun bunda ham izofa izofai lomiya bo'ldi ayna al-waladu ayna xabar muqaddam al waladu mubtada'i muakhkhar fi al waladu hasb bo'lgan mubtadoga xabardir al valadu fi dori bo'lgan fi harf jar mabnun ala sukun la mahalla lahu min al i'rab ad dori majrur alamatu jarrihi al kasratu muta'alliquhu bi khabarin mahzufin taqdiruhu mawjudun aw kainun jor majrum talag'i mahzuf bo'lgan xabarga uning taqdiri mavjud yoki koindir hada rafun hada mubtadaon rafun xabaru saidun yashabu shoya bil said choyni piyola bilan ichyapti Hadarrafun degan bu tokcha degani said choyni piyola bilan ichyapti saidun ismun marfuun alomat rafihi addamatu zohira mubtadaun deymiz keyin oxirda. mubtadaun doim hamma alomatlarni aytib bo'lgandan keyin aytiladi yashabu shoyab bil finjoni jumlatun fe'liyatun xabaruhu yashabu jumlamiz jumla fe'liya bo'ldi xabari bo'ldi saidni fayluhu damiru mustatirun fihi jawazan chunki g'oyibda keldi joiz bo'ldi taqdiruhu huwa yaudu ala saidin huwa zamiri saidga qaytadi biz yuqorida ham aytib o'tganik doim foillar zamirlar qaytadi oldinga bil finjani bu yerda bi yana bizga yangi qoida chiqdi bi albau harfu jarrin bu ham harfu jardir mabniyun alal kasri bida kasraga mabni qilingan biz hozirgacha fiylarni madun ala sukun deyatgandik fi oxirida yo turgan edi bida kasrani o'zi bor shuning uchun harfi jarrin mabni alal kasri deymiz kasraga mabni la mahallalahu minal irob bunda ham hech qanday irobdan nasiba yo'q jarlarda hech qanday irob bo'lmaydi irobdan nasiba yo'q ularda irobdan o'rin yo'q bilfinjoni majrur alomati jarrihi al kasatu zohira mutaalliquhu bi yashrabu buni bil finjoni mutaliq yashab bo'lgan usmon yakulu tobiha usmon mubtada yakulu tobiha xabari biz yuqorida aytgandek usmon g'or munsarif edi yakulu tobiha jumlatun filiyatun xabaruhu uning xabari bo'ldi yakulu fil at tobiha mafuli qisqaroq usmon ovqatni yeyapti dedik ayna sahonatul moi samovar qayerda ayna xabar muqaddam sahonatul moi mubtadai muaxar Hati sahanati shoyi. Hati ismi fil amr mabdun alal kasri bimana atini. Atini ma'nosida bo'ldi. Sahanata shoyi maf'ul bo'ldi. Sahanata maf'ul asli bu yerda. Choynani keltir. Sahona maf'ulun bi mansubun alamati nasbihi al fathatu zohira mudofun. Ash-shoyi mudofun ilay. Majrurun alamati jarrihi al kasratu zohira wal idofatu idofatun lomiyatun. Bu ham izofiy lomiya. bizda eng ko'p uchratayotganimiz izofati lomiya bo'ladi ikkinchi izofatu fiya keladi fiyiya uchinchisi izofatu memiya keladi izofat memiya kamroq ishlatiladi misol xotamu fiddatin desak kumush uzuk desak xotamun min fiddatin bo'ladi kumushdan bo'lgan uzuk bo'ladi hech qachon lomni ham fini ham ko'tarmaydi unda mana shunday o'rinlarda izofa memiya bo'ladi lekin kam uchraydi man yaqrau في البيت من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا يقرا في البيت جمله فعليه خبره لما يقرا في هو فاعل بار من قيتادي في البيت جار ومجرور مطلق يقرا من ياكل الطبيخه من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا بولد ياكل الطبيخه خبره لما ياكل فيل هو فاعل بار من قيتادي الطبيخه مفعول به Ma hada firroffi. Nima bu tokchada? Nima bu tokchada? Shuning uchun ma hada bu mubtado bo'ladi alohida, firrofi xabari ham bo'ladi. Ma'noni ko'targani uchun. Ko'proq mubtado xabarlar ma'no bilan ajratiladi. Ma ism istifom mabniun ala sukun fi mahalli rafin xabarun muqaddamun. Momiz xabar muqaddam. Hada ism istifom mabniyun al sukun fi mahal rafin mubtadon muahharun demak mubtadoi muahhar ma xabar muqaddam hada mubtadoi muahhar bo'lib ikkalasi bitta jumla bo'lib yana mubtadoga aylandi chunki firrofi yana alohida bir gap turibdi firrofi mubtadoni xabari bo'ldi biz yuqorida aytgandikki bular mubtado xabar bo'lib yana mubtadoga xabar bo'lib qolsa shu o'rni boshqacharoq keldi firrofi demak fi harfi jarrin mabnun ala sukun la mahalla lahu min al i'rab ar-rafi majrurun alamatu jarrihi al-kasru yoki al-kasratu mutaalliquhu bi khabarin mahzufin taqdiruhu mavjudun aw koinun bular jor majrum talig'i hasb bo'lgan xabargadir uning taqdiri mavjud bo'lgan yoki koinun bo'lgan finjanun bu nima tokchada desa piyola deyapti demak finjonun mahsuf mubtadoi xabar hada finjonun finjonun ismun marfuun alamat rafihi addomatu zohiratu xabarun bi mubtadain mahzufin taqdiruhu hada hada finjonun bo'lgan man hada fil fasli man ism istifom xabar muqaddam hada mubtadoi muoxar ikkalasi man hada bo'lib xabar muqaddam mubtadoi muoxar bo'lib alohida yana mubtadoga aylandi bitta jumla bo'ldi bu mufrat jumlasi fil fasli xabari bo'lishi mumkin chunki man haza bilan gap tugamadi fil fasli yana gap chiqib qoldi fil fasli bu ham jor majur mutallaqi koinga yoki mavjudunga bo'lib alohida bir xabar bo'lib turibdi xuddi ma hada firrofidagi gap bu ham man ismi istifom mabnun ala sukun fi mahalli rafin xabar muqaddam endi ikkalasi ham bo'laveradi lekin sahiro gap man xabar muqaddam qilish hada mubtada muoxir bo'lib mubtadaun fil fasli xabaruhu hatil mibrota ya saidu hati ismi fil amr mabnun alal kasri bi ma'na atini ber menga degani al mibrota mafulun bih mansubun alamat nasihi al fathatu zahira qalam tarashni ber ey said mana bu yerda ya yana yangi qoida keldi ya harfi nido mabniyun ala sukun sokinga mabni qilingan chunki yodagi alif doimo sokin bo'ladi biz aytganmiz alif doim sokin keladi ya harf nido mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al irob bunda ham irobdan hech qanday nasiba yo'q va huwa iwadun an fe'lin mahzufin taqdiruhu unadi buni biz hozir doim yo kelganda oxirini aytmaymiz oxirini o'zlaringga hozir bilish uchun aytyapmiz biz aytamiz yo harf nido mabnun ala sukun la mahallalahu min al-irobda aytib ketaveramiz. Lekin yolar doimo unadi fe'lidan evas qilib keltirilgan harfdir. Shuning uchun wa huwa iwadun an fe'lin mahzufin taqdiruhu unadi. Tushunarlimi? Ya saidu degani aslida unadi saidan degani. Saidan asli maf'ulun bih bo'ladi. Yo harfi kelganligi uchun bunda ma'rifa atoqli ism bo'lgani uchun saidu mabni bo'lib qoladi zammaga aslida taqdirda bu mafulun bih saidu unadi saidan bo'lgan unadi fe'lidan yo evoz qilib keltirilgan shuning uchun vahuva ivadun an fe'lin mahzufin taqdiruhu unadi bo'ladi saidu munoda demak yo nido bo'ldi saidu munoda bo'ldi mabniyun ala dommi bo'ladi zammaga mabni qilingan chunki saidan bo'lishi kerak edi aslida chunki unadi fe'ldan ivoz keltirilyapti yo lekin atoqli ismlarda va nakra maqsudalarda qasd qilingan nakralarda zamma keladi mabniy qilingan zamma keladi qoidasi shu saidu munoda mabnin ala dommi liannahu alamun chunki u alamdir ya'ni atoqli ismdir said degan bir odamni ismi u mafulun bih u mafulun bihdir li fi'lil nidoil mahzufi taqdiruhu unadi bo'ladi li fi'li nidoil mahzufi hazf qilingan nidoning fe'liga maf'ulun bihdir taqdiruhu unadi uning taqdiri unadi bo'lgan edi unadi degan fe'lga hazf bo'lgan fe'lga maf'ul bo'lgani uchun mabniyun ala li liannahu alamun fi mahalli nasbin nasb o'rinda bo'ladi maf'ulun bih bo'ladi keyin maf'ulun bih keladi li fi'li nidoil mahzufi hazf qilingan nidoning fe'liga taqdiruhu unadi uning taqdiri o'sha hazf qilingan fe'l unadi edi ya'ni unadi saidan bo'lgan mahalda nasb o'rni turibdi shuning uchun taqdirda nasb deymiz ishrob ishoya bis sukkari ishrob fil amr anta foili bor ashoya mafulun bih bis sukkari jor majum talig'i ishrobga biz qisqaroq aytamiz kuli tabiha kul fil amr anta foili bor at tabiha mafulun bih xudi daftara xud fil amr anta foili bor ad daftara mafulun bih yo karim yo nido karimil munodo demak yana bir takrorlaymiz yo harfi nido mabnun ala sukun la mahalla lahu min al irob va huwa ibadun an fi'lin mahzufin taqdiruhu unadi karimu munodo mabnun ala dammi li'annahu alamun fi mahalli nasbi nasb o'rnida turibdi bu maf'ulun bih li fi'lil nidoil mahzufi taqdiruhu unadi اقرأ الدرس يا فريد اقرأ في الأمر أنت فاعل الدرس مفعول به yo harf nido faridu munodo mahmudun yashabul qahvata mahmudun mubtado yashabul qahvata xabari ya'ni jumla fe'liya bo'ldi bu ham mahmudu yashabul qahvata mahmud qahvoni kofirni ichyapti ishabil qahvata bis sukkari kofirni shakar bilan ich demak ishrab fil amr anta foili bor foil zamir mustatir vojib bo'ldi mabni bo'ldi bu ishrob sukunga al qahvata mafulun bih bo'ldi mansub bo'ldi bis sukkari bi harfu jarrin bu yangi bo'lgan uchun yana bir aytib o'tamiz harfu jarrin mabniun alal kasri kasraga mabni qilindi bi bo'lib la mahallalahu al irob hech qanday bu yerda irobdan bunga o'rin yo'q nasiba yo'q bis sukkari majrur bo'ldi shuning uchun bi kelgani uchun majruri kasra zohiri, och turgan kasra bis sukkari bo'ldi taqdirda emas degani zohira degani taqdirda emas degani mutaliquhu bi ishrob buni mutalig'i ishrobga bo'ldi yuqorida tarjima qilmayapmiz ishrabi shoya bis sukari choyni shakar bilan ich kulut tobih ovqatni ye huzir daftariya karim daftarni ol ey karim iqroy darsaya farid darsni o'qi farid mahmud qahvoni ichyapti ishrabil qahvata bis sukari qahvoni sukar shakar bilan ich hadal valadu yakulu tobiha bu yerda ham yangi qoida bor bu bola ovqatni yeyapti hadal valadu mavsus sifatlikka ham yaraydi badal mubdallikka ham yaraydi ikkalasi ham qoidasiga to'g'ri keladi chunki hada ma'rifa al valadu ham ma'rifa shu e'tibor bilan ba'zi nahushunoslar mavsu sifat deydi lekin sahihroq rojihroq ulamolarni nahushunoslar ulamolarning gapi hada mubdal minhu bo'ladi al valadu badal bo'ladi hada ismi ishora mabnin ala sukun fi mahalli raf'in mubdal minhu مبتدا مبدل منه مبتدا الولد اسم مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة البدل شنو علامة؟ دماء هذا مبدل منه الولد بدل يأكل الطبيخ جملة فعلية خبره يأكل فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهكذا الطبيخ مفعول به دماغ بدل ومبدل منه هكذا برقصة شيء تتعامل kalima so'zlanib maqsad shu kalima bo'lmasdan uni yoritib berishlik kerak bo'lgan ikkinchi bir kalima talab qilinib va ikkinchi kalima so'zlanib maqsad ikkinchi kalima bo'lib tushsa birinchi kalima emas balki ikkinchi kalima shunda birinchi kalima mubdal minhu ikkinchi kalimamiz badal deyiladi demak hadal valaduda maqsad qilingan narsa hada emas al valadu hazani al valadu yoritib beryapti bu deganda bu nimaligini al valad yoritib beryapti bunda maqsad al valad ekan bola ekan deb al valadu badal haqiqiy maqsad bo'lganligi uchun haza bu mubdal minhu bo'lib asosiy maqsad emas bo'ldi shuning uchun al valadu badal bo'ldi inshaalloh keyingi darslarda yana badallar haqida to'xtalib o'tamiz badallarni qismlari haqida va sallallohu ala xayr xalqihi muhammadin va ala va ashabihi ajmain